بسم الله الرحمن الرحيم إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبع عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إليّ إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقوله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من تين قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين पढ़ूं पिया हिन में आख़िरि में ॻाल्हि जेके कई सूं त जन्नत में माण्हू हुआ जेके पैगंबर आहिनि जेके मुती परहेज़गार उहे कहिड़े नमूने सां वेठा आहिनि हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं वेठा कनि छा वेठा कनि ऐं पोइ जन में जेके वेठा आहिनि उहे वेठा आहिनि पंहिंजो कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पिया कनि पोइ पंहिंजो हिक ॿिए सां तख़ासुम पिया कनि हक़ु तुमिनार बेशको हक़ु आहे झगिड़ो दौद अख़बारनि जो हिकु ॿिए सां हेॾा झगड़ा कनि दौद अख़बार तख़ासुम जो लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु थियो आहे माना चोप चोप हिक ॿिए सां ॻाल्हाइणु हीअ ॻाल्हि हीअं थी हीअ ॻाल्हि हीअं थी हीअ ॻाल्हि हीअं जेका गुफ़्तगु कबी आहे गुफ़्त तूं तव्हां चओ ऐं चवां हिकु ॿिए मुजादिलो जेको लफ़्ज़ी जहिड़ो जेको आहे हाणे इन ख़्याल सां अॻिते वरी मुजादिलो जहिड़ो जेको हिकिड़ो इहो आहे जेको जनम वारनि जो आहे पर हू जेको मल आला वारो उहो बि अलाह ताला फरमायो हुन जे लाइ बि यख़्त सिमून उहो पाण में ख़ुशि पाण में जेके सां दू बधू चयो चओ पचाओ पिया कयूं छा थियो हाणे उहो न त ॻाल्हि ईंदी पंहिंजो कहिड़ो हुते जहिड़ो कयो पंहिंजे मल आला वारनि पर कहिड़ो हिक ॿिए सां गुफ़्तगु थी कई कहिड़ी ॻाल्हि ॿोल थी कई हाणे उहा पर असां हिते थोरो त तवजो छिकायूं त हज़रत रशीद्दीन अल महबूदी रहमत अल जे तफ़सीर हुनखे पढ़ण जी कोशिशि था कयूं त हिन मां हिकिड़ो वॾो लफ़्ज़ु जेको आहे कुल हुबाउन अज़ीम हीअ ख़बर वॾी आहे हाणे न बि ख़बर वॾी जी माना हिकिड़ो त ख़बर क़यामत जी ॻाल्हि जेका कईसूं ॿी ख़बर हीअ जेको क़ुर आहे सो वॾी ख़बर आहे बिल्कुलु हूअ भाउ अज़ीम हाणे हितां खां शुरू थी थिए इहा ॻाल्हि नबाउन अज़ीम पोइ हिन खां पोइ यख तस्मून जेको मलल आला वारो उनजो कशफ़ल इसरार जे साहिबु ॻाल्हि कई आहे रही हुनखे फारसी में पढ़ण जी कोशिशि कंदो रहो ऐं वरी सिंधी में पंहिंजो ॻाल्हि कंदासूं छा थो चए पियो की कुझु ॻाल्हि सम्झ में ईंदी का कन न बि ईंदी अलाही मोहम्मद अलाह ताला फरमाए फारसी वारो चए थो इहा ख़बर जेका वॾी ख़बर आहे हिन ॻाल्हि खां जंहिंखां तव्हां पंहिंजो शिमो अज़ा गर्दानी तव्हां हिन खां पासो कयो आहे मूं फेरायो आहे हिन खां

हेस यक्ते मुहन के भाउ यक दीगर ख़ुशूमत बि करदन हिक ॿिए सां जहिड़ो पियो कयूं ॻाल्हाइण जो लठ लठकुआरी वारो जहिड़ो बंदूक वारो न मतिलबु ॻाल्हियूं हेठि कयूं पाण में हिक ॿिए सां यू हा हीउ जेको मूं वटि जेको आयो आहे सो पैगाम आहे अलाह ताला जो ऐं इन खां वधीक कुझु कोन्हे इलाह अन मां अन नज़ीरूं मुबीन पैगाम इहो आहे त आऊं مگر आंख नीस त मन मान मगर आगाह खुनंदई बॉस नुमाइंदई मां तव्हांखे आगाह تو करियां वॉर्निंग थो ॾियारियांसि ख़ाल रब ख़ली मलायक थी رب रब पंहिंजे तुंहिंजे रब मलाइकनि खे चयो आगाह खे ख़ुदा तू गोफ़्त फ़रिश्त कोन रहो इन ख़ाल बर थीन त आउं आदम अल नालो चयोसि हूंदो कोन नालो हिन में बशर हिते आयो आहे ॿियो नालो हुनजो इंसानु आहे ॿियो नालो हुनजो ख़लीफ़ा आहे ॿियो नालो कहिड़ो आहे मर्द मन मर्द सवाइ हू पोइ जॾहिं हू चूंरा रास करदमि जॾहिं सो सदो थी वञे रूही ऐं जे वक़्तु त हुन में फूके छुका रूह पंहिंजो जॉन ख़ीश दरू दमी रूही त चए मुंहिंजो रूह पंहिंजो लड़ सूरत कफ में फ़रमायो पंहिंजो सूरत कफ़ में कहिड़ी में सूरत बरी साहिल में फ़र्मायो त इहे सलू न कनि रूह रोह में तोखां रूह जे मतिलबु पुछनि था तूं चओ त रूह जो इल्मु असांखे घटि आहे त थोरो थोरो आहे जो अमर रब ई रब जो अमर आहे हुकुम आहे जॾहिं जेसि ताईं माण्हू जीअरो आहे अमर हुकुम रब पाक जे हुकुम सां जीअरो आहे जॾहिं उहो हुकुम ख़लास थियो हुजे हुकुम जेको आहे थियो हुनजे मौत जो त हू वञी थो वञे डॉक्टर वाक्टर कुझु हुर विझी नथा सघनि रुगो पंहिंजो ऑपरेशन करे सघंदा माण्हूअ खे पर पोइ जॾहिं अलाह ताला खसे वठे रूह وأمر وحكم تمكته ختمة ونفخت فيه من روحي ऐं सूरत लैलत क़दर में फ़रमाईंदा अंज़लना फी लैलत क़दर उमा अदरा खमा लैलत क़दर लैलत क़दर ख़ैर मिन अल्फ शहर तनज़ल मलाइकत व रूह फी आहे बेज़न रब मिन कुल अमर पंहिंजो रूह मोकिले थो मलाइकत मोकिले थो पोइ रूह छा आहे उहो अलाह ताला खे ख़बर आहे कहिड़ी शइ आहे कहिड़ी ॻाल्हि रूह जी अमर हुनजो असांखे घटि ख़बर आहे नबी पाके हुकुम हाणे फ़र्माए थो नफ़क़ती वान ख़ीश दरू दमी पंहिंजी जान पंहिंजो रूह हुन में विझा जान विझां फ़क़ाजदीन रूह उफ्तीद यानी सिजदो हुन कजो कुल अज सबई गॾजी हमगान बेहम इला इबलीस अस्तक़बर फ़सजल मलायक त कुल मजमून पोइ सभिनी सजदो कयो पर उहे उफ़्तादंद फ़रिश्तगान हमग़ान बेहम इला इबलीस अस्तक़बर सवाए जे जंहिं तकबुर कयो गर्दन कशीद व क़ान मिनल काफ़ी न हो ई पंहिंजो अज़ नागरविदगान बूद पंहिंजो असल खां वठी अज़ल खां वठी हू हो ई पंहिंजो काफ़र काल ان تسجد ان अनुद अन चि बाज़ दोश खे सजूद करंदी تو सिज करण खां تو کیڑی शइ منع کیو त मां ख़लाक थी पई आहे त ईअ चीजी रा खेफ़रीदम बदूदास्तीश पंहिंजे हथनि सां जंहिंखे ठाहियुमि हुन खे तू تو छो شو کن کیو استکبرت तो गर्दन कशीद कई کئی घर पंहिंजो त कबर कयो हठु कयो वड़ाई कई घर खे सिखी आमकुंट मिनल आलीन या बर्तरी ख़्वाहिश्तनि रहा अस बर्ती धी या पंहिंजे पाण खे ॾिठी थिए त ऐं वॾो मोतबर आहियां को वॾो अहम आहियां ॿियनि खां वधीक आहियां ख़्वाहिश्तन रओ बर्तज़ बर्तरान दी धी पाण खे ॾिठी त आउं वॾो आहियां आलीन मा सम्झी कॉल आन ख़ैरुज़म बाइज़ु हुअमि ऐं हुन खां बहितरु आहियां भलो आहियां ख़लक़ीमिन नौर आहिनि मरा आज़ आतिश ऑफरीदी मूंखे बहमत ख़लकी उहा ख़लक हू मिनथी न उहा अज़ गिलरीदी हुन खे वरी मिठी मां ठाहियो अथई काल फ़ख़्रु जिम हा अला गुफ़्त बि रोन शो अज़ आसमान आसमान मां या बेश्त मां या जिते बि हुआ उतां जी निखर महार फ़िन रज़ीम की तूं व धिकारियल आहीं وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وبرت النفرين والرندن من तो रोज़ इश मोर ऐं आख़िर क़यामत जे ॾींहं ताईं तोते मुंहिंजी नफ़रीन आहे मुंहिंजी लानत आहे ऐं तो नफ़रतु आहे मुंहिंजी ऐं तूं तरियल धिकारे लाही हल मुंहिंजे साईं ख़ुदा थोरी मूंखे मोहलत ॾे इलाही में युभ आसून तव्हां रोज़ की शर जॾहिं हुनखे उथारींदे ॿी हर तेसि ताईं मूंखे मोहलत ॾे कॉल फ़ाइन खीनल मोहन ज़रीन quello shortso d fungudi. ein kaos d lung, taddyá ghani. Eg moolada dniyadyady yellowyya. Hihül, mudvan nilal madha Ian illaha yomil Robertium schtrail maloum. Roosikhi hangga man da nasta niyaas. sai fa bi hazah zitika el combining k deutlichhaachten ytool collyap kö tenh yaka yh, lako keeri mo住 femmes. Lako ginja की ईशाना बि रह रहन हा मगान सभिनी खे आऊं बेड़ा कंज़ गुमराह कंज़ रस्ते खां हटाईंदुसि इलाही इबादखीन सवाइ तुंहिंजे बाननि जे जेके मुख़लिस बाना आहिनि ख़लूस वारा सिनसियर बाना भॻवान भॻवानु बंदॻान ज़ीशान खे थोरा हन यको दिलि पाक पंहिंजे पाक दिलि सां तोखे हिकिड़ो करे जेके सम्झनि था उहे जेके आहिनि से तोखे मां हुनखे भटकाए न सघंदुसि बाक़ी ॿियनि खे भटकाईंदुसि कॉल फल हक़ हक़ुल पोइ हक़ु इहो आहे ऐं हक़ु थो चवां अलाह गुफ़्त रौसमी घुयमि रौसी घुयमि पुरखु सभिनी खे विझंदुसि भरींदुसि जनम खे मिनख वे मन थब अख मिन हुम अजमाइन तोखे ऐं तुंहिंजे पोयां जेके लॻा सभिनी खे गॾे सॾे सलाड़े हणंदुसि जहन में अज तू अज हर खी दर पिए थो रवाद अज़ीशान हाम गान कुल मो मोहालुखुम अलाही मिन आज़रिन چو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مان کے چو تو آؤں تک نمی خواہم اشما بر پیغام رسانی ہیچ ماض دی تا کا مزد کو گھرا تا اجورو کون تو گھرا جی آ پیغام پہنچائیں پی وہ ان من متخلف نیستمار الیشم کے اص خیش چیز ہی برسادن پان تا ٹھا آؤں کون آیا جو متخلف ہے ॻाल्हि कयऊं इलाही मगर यो सुखनी जहान जहान जे लाइ यादि यादिगिरी आहे पंहिंजो ज़िक्रु आहे नसीहत आहे भले मुन नबा हू ख़बर इन चिशाशी बाशमा बसि हंगामी हंगामे खां पोइ वक़्त खां पोइ हंगामे खां पोइ वक़्त खां पोइ हंगामा रु कौल ताला हाणे नौबत सानी शुरू थी अचे फरमाए थो त कौल ताला कुल हूअ नबाउन अज़ीम फी सलासत अक़वल में टे अक़ अलाएज़ीमलाम रबालमी अल्लाह ताला जो कलाम आहे हिन करे हिनखे ख़बर ॿुधायो क़ुर अज़ीम आहे बलक़द आताइनाक सबमसानी बलानज़ीम अला ताला फ़रमायोब्न अब्बास वज़ाहिद वक ईअं था चवनि वकील उहे योमल क़यामत ॿिया चवनि था क़यामत जे ॾींहं जे मुतल ॻाल्हि आहे अम अमयत सालून अन अज़ीम नबीम फरमाई टियों कॉल इहो आहे रसूल पाकमी नबूअत जेका आहे सा वॾी ख़बर आहे यानी रांदि था सम्झो ऐं खेॾ था सम्झो चर्चो त सम्झो भोग त सम्झो यानी मलाइकत जेके आहिनि इज़ यख तसिमून जॾहिं हू पाण में जीअं जहिड़ो पिया कनि भई चोप चोपचो पिया कनि लो अलम अखुन यू हा इलही लमा कान अली इल्म बिल आला मक़सदु इहो आहे त जेकॾहिं हिन नबीअनि खे वही अलाह ताला न मोकिले मतिलबु त हुनखे आला जी ख़बर कोन्ह पए ऐं हुनजे जहिड़े जी ख़बर कोन पए त छा थियो इहो जहिड़ो जेको आहे सो पंहिंजो सूरत बकर मंझि अहिड़ो बि कोन्हे मतिलबु त चोप छो आहे गुफ़्तगु आहे कहिड़ी थी उहा सूरत बकर जे उन टीह आयत खां वठी उणेतालीह आयत उन ताईं ते जेके किसो आहे उहो आहे पंहिंजो यू हा इला अन नज़ीर मुबीन मूं ते वही कई वियो आहे सवाइ हिन ॿियो कुझु बि न आहे त सवाइ हिन जो हे मां यू हा इलाही ज़ार त वॉर्निंग ॾियां नज़मीन आया तू मां आनी आनासि के मोहम्मद हे मोहम्मद कुफ़ार कुरेश रारेशिन जे काफ़िरनि खे चओ पैगाम खे अल अलाह रसानी दम वरान खे आवरदम बर्श व बर و वाइद रस्ता ख़ीज़ वाज़बास नशूर के दादम कौरी अज़ीम असीं जेका ख़बर आहे मुंहिंजो क़ुर आंदो आहे ऐं जेको तव्हांखे ॿुधाई अथमि जेको तव्हां ते पढ़ियो अथमि ऐं तव्हांखे जो वाइदो जेको ॿीहर उथण जो ऐं बसी नशूर जो उहो जेको ॾिनो अथमि उहा ख़बर वॾी आहे अज़ीम आहे कारी अज़ीमस उहा ख़बर ई उहा बुज़ुर्ग वारुस्त बाज़ी बि शुमरीद ऐं तई हुनखे रांदि था सम्झो खेॾ था सम्झो चर्चो था सम्झो भोग था सम्झो वही गुज़ार अलाह मन खुज नस्तमी अगरि न पैगम्बर बि ॼमी जेकॾहिं आउं पैगम्बर न हुजां हां पैगाम रसान हू वही गुज़ौरु अलाह मन खुज नस्तमीह इकतिशा में फ़रहिश्तान अंदरि आसमान जेकॾहिं आउं पैगम्बर न हुजमि जेकॾहिं पैगम्बर न हुजां मूं हुते वही जेकॾहिं न अचे हा त मूंखे कहिड़ी ख़बर हुई त आसमान में कहिड़ो जहिड़ो थियो कहिड़ी ॻाल्हि थी कहिड़ी हली

त उहा तव्हांखे ॿुधाई अथमि ऐं आसमान में छा थियो कहिड़ी गुफ़्तगु थी उहा जॾहिं तव्हांजे ज़ाहिर करे ॿुधाई अथमि त हाणे हिन मज़ा साबित थियो त आउं न बि आहियां ऐं अलाह पाक जेको मूंखे ॿुधायो आहे उहो आउं तव्हांखे ॿुधायां थो ऐं मुंहिंजी नबूअत दुरुस्त आहे सही आहे उहो रहमानी इख़्तिसाम फ़रिश्तगान इब्न अब्बास गुफ़्त जेको फ़रिश्तनि जो जहिड़ो जेको थियो हुन मुतलिक़ इब्न अब्बास चयो त इख़्तिशमू फी अमर आदम अल इस्लाम यानी न काल इन फिल आरद जो वक़्तु कालू अ तजालफ़ी आहे यसु दीमा चवनि था तूं ठाहींदे अहिड़े माण्हू अहिड़ी अहिड़ी खे जेको फ़साद कंदो धरती ते रतु वहाईंदो पंहिंजो अहिड़े माण्हू अहिड़े खे तो ख़लकींदो वकील एकतसाम तनाज़ आऊं फिल कलाम फ़ी फज़ल आमाल वख़्तिलाफ़ी ज़ालिख कंहिंजो अमल सुठो आहे या कहिड़ो अमल सुठा आहिनि हुन में इख़्तिलाफ़ु हुननि जो ॿियो मतिलबु ईअं बि चऊं भई हिन मां अख़्तलूफ़ी बयानु अजर कमियत फज़ीलत त कहिड़ो हुननि खे अजरु ॾिबो ऐं कहिड़ो कमियत हुननि जी फज़ीलत जी कहिड़ी माप तौरु जे कहिड़े नमूने सां साबित थिए कहिड़े नमूने सां हुनखे असीं मार्कूं ॾियूं त भई हीअ वधीक फज़ीलत वारो हीअ घटि फज़ीलत वारो हिन जूं मार्कूं हेतिरियूं हिन जूं मार्कूं हेतिरियूं कमियत फज़ीलतुनि जी कीअं साबित थिए फ़ी हा ला फी जहू असल उहो न को जहिड़ो कमु झटो कोन हो हुनजे विच में पोइ दिलि तवील ख़बर सही हुन वञा आयो आहे मां रवा अब्दुहमान बिन आइशरबी फी आसन सूरत यानी अल्लाह ताला खे मुखाबे जे सोणी सूरत मंझि फ़क़ी यल मोहम्मद पोइ मूंखां पुछी अलाह मूंखां पुछियो रे मोहम्मद सलाह छा कहिड़ो जहिड़ो थियो मला आला में पोइ कुल त मुंहिंजे चयो रम्बी पाक सलाहु फरमाए थो त मूं चयो आलमखे पोइ चए मूंखे हथ ॾियई पंहिंजे कफ जे विच में ऐं पंहिंजो पोइ मूं ॾिठो पंहिंजो सदी फ आलम त जेको बि आसमान ऐं ज़मीन में हो सो मूंखे ख़बर पइजी वई छा आहे काल सुम तला हासिलु आहे पोइ पोइ प पढ़ियईं आयतालिक नूरी इब्राहिम अल खूत सुमा वात वलाद मिलियल मोकनीन सूरत अनाम में या आयत जेका आहे सा उहा सुम काल फरमायो मोहम्मद हाणे वरी ॿीहर अलाह ताल पुछे थो त मोहम्मद सलाहु खां दर जात पोइ मुंहिंजे चयो त कफ़ारात ऐं दरजातिक़ पाण में चोप चोप कई काल वमल गफ़ारात जे कफ़ारात छा आहिनि हिल जमात व इंतज़ार सलातलात चयो जेके निशान आहिनि पंहिंजो वुज़ूअ जा ऐं जेके क़दम आहिनि जेके हले थो माण्हू निमाज़ लाइ पंहिंजे मस्जिद में या जेके निमाज़ जी जॻह ते ऐं पंहिंजो इंतज़ारु हिकिड़ी निमाज़ खां पोइ ॿी निमाज़ जो इहे जेके आहिनि सिकारात आहिनि पोइ काल वमद दराजा चए दरजात छा आहिनि पोइ मूं चयो कुल तमाम मानी खाराइणु माण्हुनि खे माण्हुनि खे हिताम ताम अफ़शाह हिक ॿिए खे सलाम करणु अलकुम वरमत अलरकात चवणु माण्हुनि खे हिक ॿिए खे व लइन अलकलाम ऐं सुहिणो ॻाल्हि करणु हिक ॿिए सां सलात बि ल राति जो निमाज़ त नियाम जॾहिं माण्हू सुता पिया आहिनि पोइ उथी माण्हू निमाज़ पढ़े छो त इहे दरजाति दरजात इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ठहंदा अल्ला ताला वटि काल सदख़्त मोहम्मद मई यफ़ ज़ालिक यश बि ख़ैरु ख़ैरु के योमलत हू उम हू पोइ अल्ला ताला फरमायो त सदाख़्त सच चई मोहम्मद सलाहु वसलम भई यफ़ जेको हीअं करे थो मई यफ़ ज़ालिक यश बि ख़ैरु उहो ज़िंदगी सुहिणी ख़ैरियत वारी गुज़ारींदो ऐं मरंदो ख़ैरियत सां या मुत बि ख़ैरु यकुमिन ख़त ही की योौम ग़लति हू उमू ऐं हुनजूं जूं ख़तियतूं ईअं ख़तमु थी वेंदियूं जहिड़ो ॼण हू नओं ॼाओ हुजे माउ जे पेट में अलाह ताला यानी आदम अलाम मिनथीन तुराब मबलूल मां فإذا سويته أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي फ़क़ू लहू साजदीन पोइ फसरत मलाइक त कुलुम अजमाउन पोइ हुनखे सभिनी सजदो कयो हाज़ी सलासत अल्फाज़ बिमानी वाहिद कुल लफ़्ज़ मिनहा यफ़ीद फ़ाइलत हसनतुल मलाइकत जमात लौ लम यज़िद अलहा लिजाज़ ऐं यकून सजद मिन उम ताइफ़तन हाणे फरमायल फ़क़ौल फ़क़ौलहू कुलहम फ़ाद इनम सजू सभिनी तेरहं लफ़्ज़ ते सजल मलाइक कुलहम अजमाइन फ़क़माऊन अफ़ाद अन सजू लहू फी वाहिद लाइ तराखी फी हिकिड़े वक़्त पंहिंजो सभु सजदो कयऊं सभिनी कयो ऐं सभिनी गॾिजी कयो हिते ई ॻाल्हियूं हिकिड़े ई में अची वियूं हलियूं हाणे रवा अबूर रसी अल काल रसूल वसलम हिन लाज़ल वजल खल आलम थुराब फ मिटी मां ठाहीं अजनत हुन मिनल मायल जनत पोइ हुनखे जनत जे मिटीअ सां वॼायल हू तीन आहिनि हुन मां तीन ठाहियईं सुम्ह त हू पोइ हुनखे छॾे हमरा वेठो हुजे मोलाई पंहिंजो बुत हता कान हमैन मसनूननि ख़लक हू सवरत पोइ हमैन मसनून थियो हुन खां पोइ ख़लक सुर ठही हत कान सलसालनि पोइ सलसाल ठहियो कल फ़ख़ार वॼंदड़ कान यमुर बि इब्लीस पोइ इब्लीस जो लंघियो अञा बूतो आहे हाणे मुंहिंजो كالفخار فيقول ابليس فيقول لقد خلقت لامر عظيم <laughs> فريق شيء <laughs> ثم نفخ الله فيه من روحي والله تعالى هنا روح بدو وكان أول شيء اجري فيه الروح بصره وخياشيمه وخياشيمه

पोइ अलाह ताला जी तारीफ़ कई अलहमु चयईं पोइ जीअं जीअं छिक ॾींदा आहियूं अलहम लह रबलमीन ला पोइ अलाह हुनखे चयोम कयो रब कयो त हुते अलाह ताला रहाम करे छिक ॾिना हुनखे जल ज़लाल فقال الله वञ तूं घुमी फिरी आहे फ़ल पोइ उन्हनि खे चओकुम फनज़ुर पोइ ॾिस ते छा था चवनि पोइ फमल पोइ हज़रत आलमी वियो ऐं उन्हनि सभिनी खे सलाम कयईं फ़क़ूकुमलाम अ केरु थो अचो वहमत छा था चवनि पोइ हुनखे सभिनी खे वरमत फजा पोइ अला वटि मोटी आयो तोखे छा चयाऊं आलम बेमा वरमत अल चयऊं इहो आहे तुंहिंजो सलाम जेको तूं हिकु ॿिए खे ग्रीटिंग जो तरीक़ो जेको हिक ॿिए खे कंदो ऐं तुंहिंजी ज़ुरियत खे तुंहिंजी औलाद खे हाणे अॼु तव्हां आदम सां पुछे थो यारब मां थी जे मुंहिंजी कहिड़ी ज़रूरीत मुंहिंजो कहिड़ो बिज आहे मुंहिंजो कहिड़ो पुट आहे कहिड़ो औलादु आहे रबील थिया रबी यमीन وعن ابن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتين فوقع كل طيب بيمينه وقع كل خبيث بيده الأخرى فقال هؤلاء أصحاب الجين أصحاب الجنة ولا أبالي وهؤلاء أصحاب الشمال أصحاب النار फला अबाली त हीअ आहिनि सॼे पा पासे जेके आहिनि से जन्नत जा साहब आहिनि जेके खॿे पासे से जन्नत दोदख वारा आहिनि ऐं हुन में को अबाली कोन्हे सुम आद हुम फी सलबहू फाला ज़ालिक यन सलून पोइ हुनजो सलभ कौलहू इला इबलीस तकबर ऐं अम थना मिनस मिनस जूद वकान मिनल काफ़रीन في علم الله عز وجل قال يا إبليس أي قال الله لإبليس حين أمتنا من السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي ما الذي دعاك إلى ترك السجود لمن خصصته بخلقي إياه بيدي كرامة له استكبرت ألف استفهام دخلت على ألف الوصل واستفهام التوبيخ وإنكار